uje agateka kazi na muntu kumugwa mukuru mukuru w'iyo ntara ubukene bw'igitoro bubandanya kwibonekeza mu mihinga itandukanye y'igihugu mu ntara ya kirundo itike ryo kwiyunguruza uva muri iyo ntara uja mu zindi ntara yakubye gatatu nk'uko mugenzi wacu Abraham Safari aza kubitubwira muri ano makuru Pierre Nizigimana Mustanteri w'iyo komine yabishikirije mu nama yo guhanahana ivyumviro nabajejwe intwaro hamwe n'umugwi ujejwe agateka kazi na Monse Ndashe kuri uyu wa kane mu ntara Karusi ariko abateshejwe izabo bo muri site Kigoma komine Buhiga bavuga ko bataratekanirwa ku mutima kugira ngo bashobore gusubira iyo baje bava inkuru tubaza ririya gahimbare turakorana n'amasosiyasiyo turatanga izi nkino zihuza abo muri site n'abasigaye mu mitumba tuba ko tugirana ibiganiro byitangura bigatera ubwoba ko barashaka no gusigira nyirako bakaca turondera agafanta bakaganira ko tugasangira nyuma y'umupira gutyo gutyo bagatangura gutinyukana nubwo biruka ariko bamwe mu bateshejwe ibyabo bo muri site ya Kigoma iri muri komine Buhiga bavuga ko gushika ubu bataratekanirwa mu mutima kugira ngo bashobore gusubira iyo baje bava muri ayo makomine bagera dodavuga ko bakungutse amakuba ntitwabonye hamwe twese rero uwahungutse ukabona ko atekaniwe mu mutima kandi agiye ahantu atabonye amakuba hariho amakuba atandukanye kuba arabitana none banyakubahwa twebwe turi mu gihugu cy'iwacu hagiye umuntu amaze gukomereka ku mutima uramutwara buke buke buke buke Sigite Nimuraba arongoye umugwi CNDH ujejwe agateka akazina muntu avuga ko uwo mugwi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo urondere umuturama wotuma abateshejwe izabo batahuka ariko turahiga uburyo abatahuka batahuka neza kandi batahutse kugushaka gushaka kwabo ni ukuvuga ko mu byo dukora murazi ko umuntu wese yaciye mu ngorane arahababuka akagira traumatisme iyo nayo ikirabukebu ni ukuvuga ko turaza turaraba ingaruke mbeho kogwa nk'ubu mwumvise abavuga uburero bw'ingene bakinye imipira ingene basangiye akagwa ni ibikorwa byinshi byinshi bibandanya bikorwa ahubwo hariho n'abariko barasaba ko boronswa uburyo kugira ngo bashoboye gutahuka bashobore kuronka amazu bashobore kuronka ibisakazo ivyo vyose ni ibintu bituma tubishize hamwe dushobora kuronka umuti urama intara ya karusi ifise amazu y'abateshejwe izabo bagera ku bihumbi bibiri na cumi na zitatu ziri mu makomine atandukanye ibiharo bitangwa na Karinima Nirabaruta buramatari w'iyo ntara Lidia Gahimbare tugushimire dutandukire gisata c'amagara y'abantu indwara kansera yo mu bwinjiro bw'igitereko hamwe n'iyibere zirabangamiye abakenyezi yashikirijwe kuri uno wa gatanu n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanya sida mu ruganda rwo kugwanya izo ndwara muganga Sylvinze Imana ahamagarira abanyagihugu kwirinda gutumura itabi ryinshi hamwe n'inzoga agatera kamo abakenyezi ngo bipimishe hakiri kare bene izo ndwara tumukurikire kanseri yo kwinjira ku gitereko na kanseri y'ibere ntitwohishanya zirabangamiye abantu eka n'indwara ya dupanasito ziriho kandi iguma yiyongera ni uko twokwigira inama yo guhimiriza gihugu eh, kugira tugabanye umuvuduko izo ndwara ziriho amagara niryo tunga ntangere dufise twigire ingingo rero y'uko indwara zitandukira zitotubangamira duhitemwo neza duhitemwo guteza imbere amagara y'abantu twirinde gutumura itabi no kunywa inzoga z'umurengera twiteho gufungura neza kandi iyo tuvuze gufungura neza tuba tuvuze kuzuza inda kabanamba tuba tuvuze gufungura imfungurwa zirimo ndemamubiri eh, zirimo nsanganyangaburo na ntanganguvu twongere twiteho no kwinonora imitsi ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bubicishije umugambi ujeje kurwanya indwara zimara igihe kirekire ariko zitandukira uzobandanya kwigisha amakuru tubateguriye mu kirundo arabandanya barundi bakwiye kwigishwa kwijukira ibikorwa kugira baje ku rugero rumwe n'abandi bahurikiye mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko ni kimwe mu vyasabwe ni n'inamashikiranganji yakoranye ku munsi wa kabiri Prosper Ntagwamiye umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta yashikirije kandi ko mu ndinganizo y'imigambi izorangurwa mu bushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi y'ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko hazokwerekanwa ingene inkino n'imico kama navyo byoteza imbere igihugu iyi ndinganizo irerekana ibibazo biri mu gisata kimwe kimwe cyose ubwo bushikiranganji bushinzwe nabyo bikaba ari ibi ikijejwe yinjira ry'u Burundi mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko ikijejwe ugwaruka ikijejwe inkino hamwe n'ikijejwe imico kama irerekana kandi ibikwiye gushikwa ko be n'ivyokogwa kugira ngo ubwo bushikiranganji bushike ihangiro ryabwo amerekezo y'iritunganywa ni ukugira uburundi butera imbere bufise uruhara rugaragara mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko abenegihugu bakaboneraho akunguko urwaruka rukabaho neza inkino zigatera imbere n'imico kama igakingigwa inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira mu bikorwa bizorangurwa hogumizwamwo ibigaragara neza kumvisha abarundi ko bakwiye kwijukira ibikorwa ku rugero rwabo mu bihugu dusangiye ishirahamwe ryo muri Afrika y'ubuseruko kugira ngo baje ku rugero rumwe kunyarutsa gutegura intunganyo y'ingene iyi ndinganizo y'imigambi izoshigwa mu ngiro gutegura umugambi w'igihugu werekeye inkino kunyarutsa gushyiraho ikigo ndangamico n'akaranga cy'igihugu kugarukana mu gihugu ibintu ndangamico n'akaranga byasahuwe mu gihe cy'ubukoroni mu ntunganyo y'ingene indinganizo y'imigambi izoshigwa mu ngiro kwerekana ingene inkino n'imico kama byoteza imbere igihugu kwerekana ingene hotezwa imbere igisata c'amareresi kwerekana ingene hogwanywa ihurumbirwa ry'ibisagara n'ubwirerezi mu rwaruka amakuru ajanye n'ubudandaji naho haribonekeza ubukene bw'itoro mu makarti atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu bagendesha ivyuma binywa ibitoro bavuga ko bamara umunsi wose babitondeye bakabibura bagasaba ababijije gutorera umuti icyo kibazo kuko ngo batari ko baroroherwa mu buzima bwa minsi yose inkuru ya jean marie vianney ngendakumana aho twaciye ku masitasiyo atandukanye ari mu gisagara cya Bujumbura aheshi nta bitoro byaharangwa ikindi cyagaragara ni uko hibonekeza imirongo miremire ku masitasiyo atandukanye twaciye ko bamwe mu bagendesha ivyuma twasanze kuri aya masitasiyo bamenyesha ko bamara umwanya muremure batondeye ivyo bitoro ngo bikanashika bagataha batanabirose guhera kuwa mbere mpizi igitoro none ubona ndakironka no ingorane hinza ariko menye caho nkobo unyura mu kapito ntituronka mbere n'umusizi wa gatanu indwi irahetse noneho wumva yamahera y'ibitoro nk'iyasigaranye agikwiye nta nicyo baratanga ahubwo turarindira ko batanga ingorane turakamuyaha nyene bamenyesha ko iryo kena ry'ibitoro ngo rinabacanishamwo n'abo basanzwe bunguruza abakiriya ntibabura kwidoga hariho n'abatanga amaguru nk'ubu usanga bisi zishika ijana zirondera ibitoro ukajya usanga ziriko zirakora ibisi nkeya cyane urumva ko ibyo amabisi nyine ntabwo ariho hamwe n'ubwo yaduturanya n'umuryango usanga wapakiye wujuje ugaca usanga ahuye n'uwundi muzinanye maze guhura n'uwo muzinanya akacabwira ntwara uwase kumutora naho acavuga ati wamusize kandi wasanyishije no mu buzima bwa misi yose ntibariko bararoroherwa mu gutunga imiryango yabo biturutse kuri iryo kena ry'ibitoro ingaruka mbi n'iz'ubukene inzara abana baguma bayutsa muhira n'ingorane ni ibibazo ibijyanye na verese navyo byo ntibikipfurwa none wumva botubatsiki kandi ibyuma vyabo biparitse mu nzu umwe mu biyunguruza twasanze aho bita kuri Gardinoro mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura avuga ko iryo kena ry'ibitoro rituma batororerwa gushikana ibidandazwa vyabo aho bakorera ngo binatuma n'ibiciro bica biduga igitoro kitarico kiraboneka ibintu byose bigenda nabi kuko ingendo zirahagarara nyinshi kandi ibintu byose birazimba kuko biburira n'ingene bishobora gushika kugira ngo bene gihugu bavyakire dukoresha bitegerezwa kuba vyokunguruzwa n’ibyuma bikaca bigenda nabi ku buryo ubukene bw'igitoro haba abi biyunguruza canke abanyonga ivyuma bikenera bitoro bose hamwe basaba leta ko yotorera umuti ico kibazo cikena gibitoro kugira bashobore koroherwa mu buzima bwabo bwa misi yose Jean-Marie Vianney ndakumana tugukengurukire tuve hano mu gisagara ca Bujumbura tuje mu ntara Kirundo aho kubera ibura gigitoro iriti rigeze ku mafaranga ibihumbi ndwi kuri magendo na ibiciro byo kwiyunguruza byaduze cyane gushika ingozi na Probox n'amafaranga ibihumbi 12 yahora ari ibihumbi bitanu gushika bujumbura muri probox ni ibihumbi mirongo itatu yahora ari ibihumbi cumi n'indwi nabo abiyunguruza na agence y'abavurukano canke gutracom babuze uko bagira kuko haboneka imodoka imwe ku munsi zahora zihaguruka ari zine canke zitanu ku munsi nayo memento yoyo ngo yarakuyemo akarenge kuri agence bavuga ko batokwemera gukora bahomba kuko ikidumu cy'amaritiro mirongo ibiri kuri magendo kigeze ku bihumbi ijana na mirongo ine by'amarundi hariya mu kirundo ni nkuru tubaza Abraham Safari ibura ry'igitoro rimaze igihe ryibonekeza mu ntara ya Kirundo cyo kimwe no mu zindi ntara ryatumye amatike yo kwiyunguruza aduga gushika ku rugero rutari rumenyerewe ku bijyanye n'igiciro c'igitoro kuri magendo iritiro ya essence igeze ku mafaranga ibihumbi indwi mu gihe ku ipompo yabonetse igugwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana indwi na mirongo ine ivyo rero biriko biratuma amatike yo kwiyunguruza aduga akarorero kuva mu kirundo uga gashyika ingozi nta minsi myinshi irahera itike irihishwa hagati y'amafaranga ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu kuri za modokari zito zito bita probox ariko ubu yigwije na kabiri igeza ku mafaranga ibihumbi icumi na bibiri umanuka i Bujumbura muri iyo miduga nyene bahora bariha amafaranga angana n'ibihumbi icumi na bitanu canke icumi n'indwi ariko ubu barihishwa amafaranga angana n'ibihumbi mirongo itatu kubiyunguruza na agence zose za volcano na Gotrakome itike yagumye uko leta yayishinze ni ukuvuga ibihumbi icumi na bitatu gushika Bujumbura. ariko nabo kubera ibura ry'ibitoro hasigaye hamanuka imodokari imwe ku munsi hahora hamanuka imodokari ziri hagati ya zine na zitanu abraha safari tugukengurukire ntituraronka abo mu bushikiranganje bujejwe amasoko ntanganguvu kugira ngo bagire icyo bashikirije ku bijyanye n'ikena ry'igitoro muri kino gihe amakuru yo mu makungu amwe mu makuru avugwa mu makungu mu menyeshamakuru w'umufaransa Olivier Dubois arakwije umwaka anyurujwe n'abagwanyi mu gihugu cya Mali Umufaransa yafashwe mu mwaka uheze igenekerezo rya munani ndamukiza ari kurondera amakuru ahitwagawo ni mu buraruko bwico gihugu ukwezi guheze yarabonetse muri video aho yasigura ko ari mu minwe y'abagwanyi barongowe n'uwitwa Iyad Agari yegamiye umugwi al-Qaeda kuva ico gihe akandi gakuru keza nuko mu kwezi guheze uwo mumenyeshamakuru w'umufaransa Olivier Dubois yasubiye kuboneka muri video igira kabiri icemeza rero ko akiri muzima akaba nabo nyene yemeza ko muri iyo video ko ahora yumva ubutumwa ketanji Brown Jackson yaje ngwaje muri sentare inkuru y'igihugu abashinga amateka bose n'abademokarate n'abakenguzamateka batatu bo mu mugambwe w'abarepubulike bakaba ari bo bamuhaye amajwi mu matora yabaye kuri uyu wa kane uwo mukenyezi abatashijwe izabo bo muri site ya kigoma komine buhiga y'intara ya karusi mu guhimo go mu mwaka w'igihumbi ngo ntiharagera ko batahuka ngo kuko bataratekanirwa mu mutima babishikirije kuri uyu wa kane mu nama yatunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu ku mukuru w'iyo ntara